الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم من بعد Draga braći, cijene sestre, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Začera družimo sa trećim iz ovog znamenitog dijela koji prenosi Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma pa kaže Samijetu Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam je kul Bunije l'islamu ala khams شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان Kaže, čuo sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao Islam se gradi na pet temelja ili pet stubova. Šehadet da nema drugog božanstva koji istinski služi ibadet osim Allaha te bareke ve taala. da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik, na obavljanju namaza, davanju zakijata, hađa Allahove kući i posta mjeseca Ramazana. Ovaj hadis bilježi imam Buhari, imam Muslim, a mi smo, ako se sjećate prijedno hadisa od Džibrila, alihi salatu wasalam, govorili nešto o ovim stvarima. Ovaj hadis, da se Islam gradi na pet stubova, E, prikazuje jednu sliku islama njegovog dakle izgleda a to jeste kao šator koji ima četiri svoja ćoška i četiri stuba i na sredini onaj dakle glavni stub koji diže i pravi kao sam krov šatora tako da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem on slikovito prikazuje sam izgled islama i onda s druge strane to znači da ako jedan od ovih stubova dakle padne taj islam biva krnijim osim onoga centralnog šehadeta koji kada padne čovjek nema islama ni tako. jer islam se ne može potvrditi nekom ako nema šehadeta ili ako nema u cijelosti ovih ruknova to jeste stubova ali ako ostaje šehadet i čovjek izgubi ove ostale ruknove onda čovjek ostaje u islamu, ali vi možete se predstaviti kakav je njegov islam. U jednom drugoj predaji kod Buhari kaže Bunijev islam Malahams iman billahi wa rasuli. Ka islam se gradi na pet temelja, odnosno pet stupova, vjerovanje Allaha i njegova poslanika. Također, zna se da iman, odnosno vjerovanje Allaha i njegova poslanika, ulazi u suštinu islama kao što smo u prethodnom hadisu spominjali. Drugo, a dakle, ta druga korist ovog hadisa, jeste da namaz, onako kao što se spominje u hadisi, ukazuje da onaj koji ostane bez namaza ne izašao iz islama. S tim, da ja hoću da podvučem, moram da kažem, dakle, da nije nužno da ja imam stav da onaj koji ne klanja je nevjernik, da mora da imat svako. Dakle, ako kažemo za čovjeka koji ostavio namaz, ne pojašnjavajući njegove stanje, ne govorići da mi je džahil, ne džahil, ovako ili onako, prisiljen, neprisiljen, namjeren, namjerno, negiran, negirane, negiran, ne govorimo o tome. Generalno govorimo samo dakle, o stanju čovjeka koji je pustio namaz. Ja kažem da je taj čovjek nevjernikom, dakle da je skinuo sa svog vrata omču islam. Od džabira na Abdullaha se prenosi da je Allah upustanisala da sam rekao Bejne ređuli u bejne širki u kufri terku salah. Između čovjeka, između širka, kufra i ostavljanje namaza. Dakle, da bi čovjek prešao u širk ili kufr, jeste da se čovjek kloni, odnosno da čovjek zanemari namaz. Također, u jednom slabom hadisu, dakle, dajiv predaj, prenosi, dakle, Muhammed ibn Nasr al-Mirwazi, od Ubade ibn Samita, da je Allah poslani sallam sallam rekao, la muta'ammida فمن تركها متعمدا فخرج من المله nemoj namjerno ostaviti namaz koga ostavi namjerno on izašao iz islama Međutim, drugi predaj, dakle, one predaje koji su vjerodostojne, kao što Allaho poslanih sallallahu alaihi sallam kaže u hadisu od Muaza, Resul, Resul emre islam, runac, dakle ove stvari je islam, u amuduhu sola, i njegov glavni stup, njegova okosnica je, je namaz, jasno ukazuje da kada nestane toga centralnog stuba, da čovjek izgubi i ono sve što je na sve njegove vjere. Također, ona radi Alanu kaže, la hazafir islam ili men tereke sola, ne udjela, Dakle, nema nikakve, dakle, nema svoga dijela, nema ništa sa islamom, onaj ko ostavi namaz. Uh, Alija ibn Abi Talib radi Allahu anhu kaže men terekeha fakad kefer onaj ko ostavi namaz je kafir Abdullah ibn Shaqiq kaže kjane ashabu Rasulullah s.a.v. la jarevne minu amali šejan terku un kufr gajru salah ili gajre salah Ashabi Allahova poslanika s.a.v. ništa dijela dakle nisu smatrali za poslanje ostavljanje kufrom osim namaza. Ejub Sahtijani kaže, terku salati kufrun la juhtelefu fi. Nema razilaženja da je ostavljanje namaza kufr. E, ovaj stan, dakle, zagovarali su prijehodnici, a i potudne generacije, ovo ovaj je stav Ibn Mubareka, Ahmeda Ishaka, prenosno da Ishaka, da je tvrdio da je postoji džma, dakle, cjelokupan stav, odnosno stav cjelokupne ulemeni kao što prenosi Muhammed ibn Nasr u Mirvazi, kaže, ovo je stav džumuhur, ehlal hadis to jeste džumuhura, to je svih muhadisa. Neki od islamskih učenjaka također kažu da ona je odnosno halalte, e, smatraju da ona ko ostaje nešto od islama, bilo što od islama, e, mimo dakle, onaj, namaza, smatra se kjanafirom, kao što se prenosio Saida ibn Džubeira, Nafi ili, ili Hakema i tako dalje. Predaje od imama Ahmeda, a dakle prenosi se od pojedinih malikija. E, Dar Hutni bilježi Hadis, a i drugi autor sune od Ebu Hureyre pa kaže rečeno je Allahovom poslaniku kada sam Allahov poslanik sa Vlaselem kada je govorio hađu pa je rekao rečeno Allahov poslaniče jer svake godine kaže Allahov poslanik sa Vlaselem da sam rekao da bio bi vam vađib, dakle farz a kad bi vam postalo farz a ne biste kaže mogli onda biste ostavili a zatim bi počinili kufr A analogno ovome, islamski učinjaci kažu, onaj ko ostavi, odnosno, dakle, onaj ko, uh, ko bi ostavio hađ, koji je također težak i nemoguć, postao bi kjafirom. Šta onda reći za namaz koji može svako da obavlja, zašto onda da neko kaže da on nije kjafir? Prenosi se od Omera da je govorio da treba propisati džizju onome ko ne obavi hađ. Kaže, Omer on kaže, leji su bi muslimin, nisu od Ibn da se prenosi da onaj koji izostavi zekijat nije musliman. U predaj kod Ahmeda stoji da onaj ko ostavi namaz i zekijat posebno je počinio kufr mimo onoga koji zapostavi eh, post i hač. Ibn Jejne, Sufjan Ibn Jejne kaže Murđije su imenovali onoga koji ostavi farzove ili ostavljanje farzova su imenovali grije, grijesima poput onoga ko opći sa svojim mahremima. A to kaže nije slično. Jer onaj koji ima odnos sa svojim mahremom namjerno, bez da smatra da je to halal i to veliki grijeh, a onaj ko stavi farz bez neznanja, bez kakvog opravdanja, to i kaže kuf. Onda je, dakle, pojasnio njihovo stanje, kaže, kao što je slučaj Iblisa i jevrijskih učenjaka, koji su znali e, svojstva Lama poslanika sa Allahova i sebe, ali nisu radili kod njegovom šarijetu, nisu, dakle, vjerovali u njega svojim jezicima, nisu očitovali svojim jezicima, nisu očitovali tijelu, to jest nisu primijenili njegov šarijat. Ima Mahmed Ishak, e, da ga navode kao dokaz da onaj postaje namaz, je također kufr i blisa, koji je ostavio, jer odbio da učini seždu Ademu, ali i salatu wasalam, pa kažu, onaj ko ostavi sežda Allahu te bar kvetala je mnogo, dakle, gori, njegov gore i stanje, dakle, preče da on bude nevjernikom, da se proglasi nevjernikom. U muslimu sahih od Ebu Rere se prenode Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam rekao, kada čovjek prouči seždu, kada prouči u Koranu seždu, pa učini, kaže, šeitan se odmakne, odnosno pogleda u njega i kaže, teško meni, njemu je naređena, naređena sežda, pa je učinio seždu, a zato će džene zaslužiti, a meni je naređena sežda, pa sam odbio, pa meni je vatra. Dakle, on navode ovaj kao dokaz, dakle, šta znači odbiti seždu, odnosno šta znači odbiti namaz. Govorčaj je o stanju dakle, našeg naroda, to se neminovno mora i spomenuti. Od Ibn Mesuda se prenosi da je rekao onaj ko ne daje zekijata nema ni namaza. Od Ibn Mesud povezuje dijela, a to jeste e, povezuje odnosno da neće biti prihvaćeno neće prihvaćen biti sam, dakle, sama suštin neka stvar, ona za koju treba čovjek da bude nagrađen za namaz, onaj ko ostavi zekijat. Što znači da je pohvaljen onaj ko upotpuni svoje, odnosno ko upotpuni ruknove i svoju pripadnost islamu. Onaj ko upotpuni dakle ruknove, bit će mu prihvaćen, jedan drugo će upotpunjavati, poput građevni koji nedostaju, odnosno dijelovi koji kad se upotpune, ona se može nazvati i građevno. A pa također s druge strane kažu, onaj ko čini harame, toliko mu se oduzima i toliko mu fali od, od imana i spričava ga u tome da mu budu, njego, da bude svaki vid pokornosti koji on čini i prihvaćen kod Allah te bareke ve ta'ala. Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam, dakle u tom kontekstu Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam kaže Men šeri bil hamre lem jahber illahu lehu salata erba'ine jaumen Onaj ko se napije alkohola, Allah mu neće prihvatiti namaz 40 dana. Što znači da onaj ko haram, pa makar čini ono što mu je naređeno, to jeste sam dakle, e, namaz, koji obavi namaz zbog tog harama, to je ispijenje alkova, neće biti taj namaz prihvaćen. Ili, gdje Allah poslani se vas kaže, mene te arrafen, fe sadakahu bima je hul, len tukbel lehu salatu erba'ine jomen, onaj ko dođe e, gataru, vračaru, pa mu povjeru ono što je rekao, neće mu namaz biti prihvaćen 40 dana dana. Ili hadis je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da dakle, tako kod muslima e, kaže njemu ejuma il ejena alihi lan tuqbal lahu salat bilo koji rob da pobjegne od svoga vlasnika neće mu biti prihvaćen namaz. Tako da hadis od Omera se može iskoristiti da e, jedan naziv, to jest islam, e, obuhvata mnogi drugi stvari, dakle skupinu stvari. Ali ako jedna od njih, ili nekolicina od njih, ne sve, izostanu, neće izgubiti svoj naziv. naziv. Tako da iman, dakle u njega ulazi, djela o tom smo govorili prošli put. I to zna što, da kada ona nestanu, da nestane iman. Međutim, ako nestane jedan njegov dio, on opet se naziva takvim, a to jeste ostaje čovjek u islamu jer islam se gradi na tim stubovima. Što znači, dakle, onaj ko zadrži šehadet, a izgubi one druge stvari, ostaje njegovo, dakle, njegov status ostaje muslimana. Oni koji tvrde dakle, da kada bi od islama nestalo, dakle, jedan dio, ili četiri, dakle, ova rukne, osim šehadeta, ne bi izašao iz islama. Jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je bio upita strane Džibrila o propisima islama, ne samo islamu, on mu je spomenuo dakle, ove stvari, a to jeste na čemu se islam gradi. Tako da su islamski učenjaci, navodeći dakle, primjer samog islama, rekli da isl primjer islama, odnosno imana poput drveta, koji ima svoje korinje, koji ima svoje grane, ima svoje grančice, ogranke i tako dalje, i drvo ostaje drvetom, dakle ostaje naziv tog drveta, sve dok postoji samo onaj stup, onaj glavni stup od korine, a stup drveta. Iako čovjek izgubi one dakle, grane, i ogranke i lišće i tako dalje. Allah te bareke o teala primjer imana je naveo u Kur'anu pa kaže ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء primjer dakle Allah je naveo primjer lijepe riječi kao lijepog drveta Merkurij mu je čvrsto ustoličen u zemlji, a njegov stup okrenut prema nebesima. To ti ukulaha kulla hinin bitni rabbiha, ona daje, kaže, plodove uz dozvolu svoga gospodara svakoga trenutka. To jeste određenim trenutcima. Što znači, lijepa riječ, riječ tevhide, osnova tevhide je osnova u srcima, a plodovi su ona lijepa djela. Također je Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam kao stoji jednom hadisu od Abdullaha ibn Omer radijallahu anhu pa kaže jednom prilikom sjedili smo skupine ashaba, a bilo su sve stari ashabi. Pa kaže Allah, poslanik se Allah je sedem naveo, kaže primjer drveta. Kaže, lis, lis mu ne opada, a plodove daje svako, kaže, trenutka. I kaže Ibn Omer, Abdullah Ibn Omer, znao sam, ali me bilo, kaže, sti da progovorim pred ashabima. Pa, ka, pa kaže, posle njemu Omer, radijal, tako me Allah, volio sam da se progovorio, nego bilo kako bogatstvo ovoga svijeta. Kaže, to je palma. Pa je Allah poslani se veselem rekao da je to palma. Ova dijela, dakle, koja se spominju ovdje, između ostalih, ne spominje se recimo sam džihad, kao što spominju drugim predajama. Od im Omera, a to jeste, kada je rekao, džihad je najbolji dijelo. Ili, kada je bio upitan, on kaže, jel džihad je hasen, džihad je lijepa stvar i vasrle. Vrhunac ove stvari je islam njegova osnova je namaz, e, njegova suština je džihad. To jeste najveći dio koji može čovjek da postigne, to jeste džihad. Ako govorimo o ovome, e, o ovome hadisu, govorimo, dakle, o šahadu smo prošli put govorili. Pa kad kaže, recimo, وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ Ovdje Allahu poslanik se Allah ne sredin govori o stupu, dakle njegovog poslanstva, njegovog rodstva Allahu te barek i vata'ala. I da Allahu poslanik se Allah ne sredin ne može niko uzeti na veći, dakle, e, e, veću deređu nego što ga je postavio Allah subhanahu wa ta'ala, nazvavši ga svoga svojim robom. I da Muhammed sallallahu alaihi sallam ne zasluži da bude obožavan. I Allah poslanik sallallahu alaihi sallam pomnio pa kaže La tatruni kema taratim nasara Isa ibn Marijan Nemojte me uzizati kao što su kršćani uzili sa sina Marijemina. Dakle, neprihvatljivo je da neko pripiše poslaniku sallallahu alaihi sallam ono što mu ne pripada. Zatim, sliđenje Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam u vremenu, posljedno ovim mjesecima, ono što je moglo da se, mislim, bilo je razočaravajući da Allah te barek je dao jednostavno takvo stanje kako je bilo, neprohodnost cesti, nemoguće okupljanje, nepostajanje jakih velikih džemata. Međutim, neblud se morao da onaj obilježi po svaku cijenu. Po svaku cijenu se morao neblud da obilježi, pa makar sad sad im zakasno i mjesec dana. Velika je to stvar. Ja mislim da je to izigravanje sa poslanikom, sa Allahom i sredom, da je to izigravanje sa, dakle, e, sa osjećajima ljudi, da se prenosi ono što oni nazivaju također rođendanom Allaha poslanik sa vasada, a on je daleko od toga. Jer se prenosi, odnosno e, pisatelji Sirije, sigurno znaju da je Allah poslanik sa vasada umro 12. rabi levala, ali se ne zna 100% da li je rođen baš 12. rabi levala. Tako da je ono što dakle, se obilježava tog dana ili vezano za taj dan jeste su skrini veselje za smrt vezano za smrt Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da pogodi neka usjeti mog musibeta, jer je moj, kaže, musibet najveći musibet. Što znači da je najgore za ume to što sam ja umro. Prekinula se objava sa zemljom, prekinula se veza između ljudi Allaha te barka tala direktna koja je bila vrijeme Allaha, poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ali ostaje šta? Ostaje njegov sunnet. Ostaje njegov sunnet. Tu je taj šehadet. Dakle, nakon vjerovanja Allaha te barka wa tala, prihvatanje njegove objavi, prihvatanje poslanika sallallahu alaihi i šarijeta sa kojim je odnošao. I govorili smo prošli put o tome, ja to uvijek podlačim, uvijek napominjem, da je nemoguće, dakle nemoguće voditi raspravu o odobravanju bilo kakve novotarije, bez obzira kako je ko nazivao Bida Hasan ili Seje, lijepom ili ružnom, kada imamo toliko, toliko sunneta koji je zapostavljen i koji treba oživjeti. Ponekada se zapitaju ljudi u vašoj okolini, zašto vi imate takav i takav stav, zašto ste vi takvi, zašto to primjenjujete na takav način, zašto radite to i to, A ljudima je toliko teško življavam sunet Allaha poslanika sallallahu alaihi sallam. Teško je, e, teško je prihvatiti dakle da i generacija onih koji su poslije rata uspjeli da ožive nešto suneta velik broj među njima posustao pa vidite recimo kako lete brade kako padaju hijabi kako se ljudi mijenjaju kako ljudi zašto je toliki problem muslimanima da ostanu u svojoj vjeri da ostanu čvrsti. Zašto svako onaj ko posustane milošća prema onima koji su njegovoj okolini, njegovom džmaz, njegovom društvu, da njima otežava, da njegov korak nazad jeste da i njih unazađuje. Zato, ja kažem, sliđe Allaha u poslanike sallallahu alaihi sallam, nije samo očito da kroz hada vjeruješ u poslanike sallallahu alaihi sallam. Allaha u poslanike sallallahu alaihi sallam kaže za nas, poželio, poželio Allaha u poslanike sallallahu alaihi sallam, kaže štahtu ila ihlani, pa kaže poželio sam svoje braće, A sahabi rekoše, evo les ne hvane ki ja Rasulullah. Da nismo mi tamo poslanići, kaže, da humul ladine, amenu bi vole njerem. To su oni, kaže, koji me nisu vidjeli, a povjerovali su mene. Subhanallah. Dakle, Allahu poslanik sa Allahom i sallam žudi da te vidi, da te susreti na havu, sudnjen dan, da te napoji sa Allahom i sallam. Ali, kada ljudi pri, priđu e, izvoru Allaha poslanika sallallahu Allahom i sallam, bit će ispečavan. Pa će Allah poslanik sa osnovom pitati šta je, zašto im se ne da da priđu u mome izvoru? Kaže, fin neke la tebi ma hrtu Ti ne znaš šta su, kaže, on radu poslije tebe. Zar je vrijedan ovaj dunjaluk i bilo šta od ovog dunjaluka da napusti, odnosno čovjek napusti ili žrtvuje sunnet, žrtvuje svoju vjeru za ove svjetske prolazne stvari. I kamu sada? Propisan namaz. Obav, i kamu sada? Dakle, ovdje se kaže i kamu. Dolazi od stajanja ili njegovog obavljanja. Ali istovremeno e, bdijenje Dakle, ono što, zašto se koristi riječ iham? E, postojanost, ustrajanost. Mila čovjek klanja nekad. Kod nas su ljudi na ispravni mozgod i dovodi se recimo često u pitanje određeni propis rodinskih veza, mahrema, staratelja u, dakle, kod udaje i ženitbe i tako dalje. Sve te stvari zadržavaju svoje propise zbog toga što kada bi se uklonili ili dokinule, nastao bi veći fesad na zemlji. Ali u samom, dakle, e, kad sagledamo samu situaciju namaza, ja mogu da postavim pitanje svima, šta je to danas ostalo muslimanima mimo namaza? Sve smo izgubili. Evo još malo, pa i har će postati malte velikom broju muslimana moguće. Ono što su ljudi štedili desetak godina, sad će morati štediti cilog svog života da odu na hač. U njegove, dakle, skupoće. I kad dođe Ramazan, Ramazan polako ulazi u ljeto i sve manje onih koji postaju. To što je žalost u razgovor sa pojedinim efendijanom, mi su žali se sami, dakle, Mimbera, sve manje i onih koji dolazi na teraviju. Dakle, gubi se hađ, gubi se post. Zekijat, institucija zekijata je svedena da neko daje zekijat na kući 5-6 kokoški, kokoški ili jedne od dvije krave. Dakle, institucija zekijata nije više ostala u svom smislu, pravom smislu da oni koji imaju da davnu. I oni koji imaju metak pre godini. Jer ovdje Allah poslanik sa lasne kaže Ujte u zekja. I to je stup. Isto kao što je namaz. Gubi se zekja. Post. Hanđ. Mnogo se toga izgubilo. Subhanallah. Najlakše što je ljudima ostalo jeste da obave namaz. Jer Allah poslanik sa Allahu ne sredem na samrti. Kada je govorio ili na oprosnom hađu spomnjavi te stvari za koje se bojao u svom umetu. Pa govori umeti, umeti. As-salat, as-salat usikum bin fin nisa usikum fin nisa i hajra namaz vas čuvajte kaže žene, pazite žene budite prema ženama dobri i tako da zašto je Allah poslanik sa vaselem ističe ove stvari jer je znao gdje je slabost njegovog umeta znao gdje je slabost njegovog umeta Musa alaih sallatu vaselam kad je rekao poslanik sa Allah vaselem šta ti je tvoj gospodar propisao i kaže namaz koliko kaže 50 vrati se kaže zamol svoga gospodara na smanje Pa je Allah te barke stala smanjio na pet, ali je ostalo 50 sevapa. Pa Allah smanjio tela kaže, kod meni se riječ ne mijenjaju, jeste pet u dijelima, ali je 50 u samoj nagradi. Pa je Allah poznanih sada zelen, direktno objavu, dakle, direktno da Allah te barke stala primio na rađenje za namaz i sebi i svom umetu, subhanallah, za tako bitna stvar da muslimanima bude teško. Nevjernici ako iskada čitate njihove tekstove, slušate, kada govore o islamu, kada govore o snazi islama i muslimana, šta kažu? Kažu ono što drži muslimane, vjerovatno ste gledali jedan ovako zanimljiv videoklip jednog ruskog jevreja, uh, rabina, koji kaže najuspješniji ili najbolja budućnost očekuje islame i muslimane. Kaže, zašto? Zbog toga što svaki dan, kaže onaj koji je vezan za Allaha, te barke u ta'ala, pet puta, ne nemoguće da takav izgubi na ovome ili na onome svijetu. Šta vi, kaže, očekujete od onih koji se mole jedan put, sedmično ili dva put? Ne. Veza između muslimana i njihova gospodara pet puta dnevno i ono što je održava, a to je namaz. Jer ti stalno moliš Allah te barke od tada. Zahvaljuješ se Allah, hvališ Allaha. Dakle, budiš, održavaš tu stalnu vezu između sebe i svoga gospodara. Ti se, dakle, ti se osjećaš trezvenim, budnim, Pa Allah te barek i odala kad ti kaže nakon toga što povoliš Allah zahvališ se Allaha, pri, pri, njemu rububijet, njegov vlast, njegov onda kažeš ihdi nas sirata mustaqim, gospodaru, put nas napravi. Zamisliš za onaj koji sta, svaki dan toliko puta pokuca na vrata svoje gospodara da će Allah te barek i odala odaliti sve milosti? Allah je najpreči da svojim robovima odgovori. ja la moli kad ga njegove robovi moli. A ono što je najpreči da ljudi mole jeste uputa. Poslanik se Allahu i sallam molio Allah te barike ve ta'ala. Stalo molio Allah te barike ve ta'ala. Allah me jamu kalbe il kolubi Allah, ti koji izokrećiš srca i vidove, dakle vid, srca i vidove izokrećiš. Sebit kalbi ana dini. Učvrsti moje srce u svojoj vjeri. Zatim je žudi Allahu poslanik se Allah. i sallam. Pa pogledajte kada Allahu poslanik sa sam tako molio Allah te barek da ga Allah subhanahu wa ta'ala učvrsti njegov vjer. Pa pogledajte šta Allahu poslanik sallallahu Allah ve sellem kaže namazu kaže vo džuelet kurretu ajni fisala i učinim neka smira za moje oku namaz jer kada je Allah poslani sallallahu sallam kaže rehne da nam kaže razgalna ovaj, sa njim sa njim bilal razgalna sa čim sa izanom namazom da se malo opustimo da kada uđemo namaz i kad resiš tekbir zabaciš rukama sve ono što je iza od njavke za svoje vrijeđe zabaciš onda se predaš Allahu te barke zbog toga namaz namaz i namaz. Ono što je naš narod izgubio, izgubio je, izgubio je autoritet, izgubio je legitimitet, izgubio je, dakle, e, identitet, upravo zbog toga, dakle, izgubio je svaku svoj slik pripadnosti islamu, upravo za postavljanjem namaza. Lijepo je vidjeti džamije ispunjene, ispunjene petkom. A se ja sjećam jednog daje Ahmeda Fatana, da ga Allah sačuva i podarimo berište u životu i za njega i za nas, da se koristimo od njega, Ta je pozna dalje, pa kaže, svi pričamo u kucu o oslobađanju Palestine, kad će muslimani više tu. Mi se muslima. Kaže, kad nas bude na sabahu noliko koliko nas je na, na džumi namazu, onda očekujte, dakle na sabahu u džematu, onda očekujte da će muslimani pobijeti. U tom jeste snaga. U tom jeste, dakle, očituje se snaga kroz mnoštvo muslimana u namazu, u džematu. I tu se pokazuje, ali ne, ne pokazuje se, draga braća, samo jedan posebnešno. Ne pokazuje se dva put godišnji. Ne. Bajram nije očitovanje koliko su muslimani ili koliko su muslimani privrženi svoje vjer. Nego se očituje ono, onda kada svaki dan vidiš ispunjenu džamiju jak džemat. Zbog toga i sama važnost namaza. Ono što je istrao Allaho, poslanih sallallahu sallam, ono o čemu su govorili islamski učenjaci, dakle, jedno sam malo prije spomenuo, iako da kažem da je onaj ko ostaje namaz nevjernikom, ne mora biti tvoj stav da je takva osoba nevjernikom. Neki će nas pravi razlike. Da li to čovjek čini iz nema raznanja, ako da li, sagleda se njihovo stanje. Naša je obaveza da ljude pozivamo, da ljude opominjemo, da ljudima, dakle, skrećemo pažnju, da podučavamo, jer pogledajte, recimo, nove generacije koje dolazi. Kako Allah poslanih se ne postupa sa omladinom, sa djecom? Kaže, ali mumum bi seba, ali u alihu alihu salate seba ili li seba podučate li namazu sedmoj godini odribuhum aliha fi haš udarte ih kaže u desetu dakle nekad tu mijenite malo i batne djeca osjete zbog čega da, draga braća zato što se ličnost i um mozak dakle ovaj prednji dio mozga koji pada na sežnu on se kaže najbolje formira za razlučivanje dobra od zla baš u tim godinama u sedmoj svaća u desetoj pojma pa se do 15. 16. dok je momak ili djevojka kada su u pubertetu. Nakon toga je to malo teže. Zato je to bitno. Jer Allah poslanih sallahu alaihi sallam ne vodi nas na namaz. Ne vodi se, dakle, zadržava, dakle, odnosno, šta nas, kako nas to gradi namaz. Sama, sam zikr, samo poimanje. Pogledajte, recimo, riječi izgovarane Allah. Kažu da eh, Dakle, nisu muslimani ti koji spročavali, ali su presvovo imali osobe koji su bile muslimani i nemuslimani. Više od hiljada ljudi je bilo na ispitivanju. Pa kažu riječ Allah u u samom svom e, u samom svoj podijelu po harfama ima težinu. Riječ lam se izgovara tako što će se vrhom jezika dotači nebo iznad lijevih Eh, kutni, kutnjaka. Alba. Pa se to lami izgovara lahko. Harf ha. Šta kažu radi harf lam i harf ha? Šta se dešava čovjeku u organizmu kod izgovora riječi Allah? Ja govorim samo o jednoj riječi, a ne samo, dakle, o cijelom skupu eh, zikra u namazu, predanost Allah te Kaže, u tom trenutku srce dobija više kisika, kroz pluća i se pluća time širi. Izgovaranjem riječi Allah. Istovremeno lama i ha. Kaže kisik napaja srce i napaja mozak. I onda srce lakše dakle odkucava. Allah te bari koje tava šta kaže u Koranu? Ela biti krillahi tatmeinun hulub. Zar se kaže uspomena Allaha u zikr. Uspomin Allaha ne smiruju srca. Subhanallah. Smiri se srce. I zato vjernik osjeća svoju prveženost i dakle, Allah osjeća svoju prveženost namazu. Osjeća svoju prveženost vjer. I zato uporno tvrdim i kažem što da je naša najjača, naj, naš najjači adut, jedina stvar koja nam je ostala, jeste taj namaz. Molim Allah te barek da vas nagradi za vaše slušanje, za vašu dakle, upornost, traženje znanja. Molim Allah te koje vatala da nas učne do onih koji redovno obavljaju namaz, onih kojima nije teško, onima koji eh, ne postavljaju često pitanje o tome da li da klanjam na post, da mogu naklanjati. Ja sam taj stav rekao, namaz se ne može nikada naklanjati, ne postoji nešto što se kaže kaza ili hava, ne postoji za namjerno ostavljanje namaza. Zato što onaj ko namjerno ostavi namaz je poput onoga na kliptičan konome ko ostavi i post, tim što se post može nadoknaditi sa postom dva mjeseca, dan za, da je za jedan dan, ali namaz se ne može nikada nadoknaditi e, taj trenutak koji prođi u dakle, propisano vrijeme Ibn Salate Kenet ala mu'minine kitabin me uputa dakle namaz je bio propisan vjernicima u ono vrijeme dakle propisan i ne može se nadoknaditi. zato čuvajte draga braće i cijene namaz namazom se ponosite, na poslu dadite i šefovima i dakle poslodavcima na znanje, da kada stupate u radni odnos, da sve ono što tražite jeste namaz, da se ono obavi na vrijeme. Molim Allah te barek vetala da naša srca sjedini u ljubavi prema Allah te barek vetala i da nas ujedini u svojim čebeskim barčama. Wa sallallahu ala sajidna wa nabina Muhammedu ala Muhammed. Wa jazakum Allah khairan. Jazakum ovako, sad za sad su stigla dva pitanja. Prvo pitanje glasi šta je sa zabranom muzike i muzičkih instrumenta? I šta je sa ilahijama u kojima se koriste muzički instrumenti? Pa, Bujru. Bismillahirrahmanirrahim. ar-Rahman pa, Što se tiče muzike, ja mislim da je ta tema iscrpno već obrađena do sad desetinama puta i da nije suvišno o njoj, dakle, progovortni sada, između ostalog, mnogo je kuranskih, odnosno i hadijskih tekstova koji ukazuju na zabranjenost. Između ostalog, Allahom poslani sallallahu alaihi sallam kad govori o predzacima sudnjeg dana, govori o negativnom, u negativnom kontekstu o ohalaljivanje ili oni koji će generati e, muzičke instrumente. Ili gdje Allah te barke ve ta'ala kaže u ovine nas mešte ilaha ul hadithi u dilan se bilu ilaha ve gajde ilm koje tehide han huzuva ima onim kaže koji će tražiti priče za razonovodu, zašto islamski učenjaci, odnosno mufesiri, kao da se odnosi upravo na ne samo na ove e, priče ili bajke, nego se odnose također na muziku ili slušanje instrumenta ili pjevačica. I kažem hadis di Allahom poslanih sallallahu sallam kaže ljudi kaže na kraju, to je presudni dan, ljudi od mogu umeta će ohalaljivati instrumente i pjevačice, odnosno smatrat da one osobe koje zabavljaju kroz pjesme da su halal. Dakle, kada je nešto Allahom poslanik se kaže smatriš da je halal, znači da je u suštini haram. E, upravo zbog toga što vjernik dakle, i nema ni prostora, ni mjesta za takve stvari, a ako ćemo govoriti nečim što se te viže za naše vrijeme, možemo slobodno kažemo da ako iko ima pravo da se veseli, da nas muslimani nema veseli, jer svakodnevno se najviše prospije muslimanske krvi, a najmanji dakle, muslimani razmišljaju o tome i odbrane svoje časti, a u suštini, dakle, ono što je, nažalost, takva stanje, je da se muslimani puno veseli, a nemaju pravo na to. Tako da, shvatajući e, i kuranski i hadijski tekstove, e, dovoljno je i smije se slobodno zaključiti da slušanje muzike kasida sa, e, onaj, sa muzikom, pozadnom muzike, nije dozvoljeno. Jer ono što nisu rade prve generacije, ono što nije bila njihova zabava, ono što Allah poslanih sa sredem nije dozvolio, ili sami ne možemo ni sebi dozvoliti da preušti. A, ono što dozvoli Allahu poslanik sa selamu instrumenta jeste def za žene i to samo u određenim prilikama to jeste za vrijeme svadbe Allah najbolje zna o, dok Allah nagradi brate drugo pitanje glasi Esselamu alejkum od početka stvorenja stvaranja valjda Adema alaihissalama i do prije posljednjeg poslanika da li je bilo molitve ili namaza sa seđdom kao na primjer danas kod nas muslimana. Znači, e, pitanje je da li od početka stvaranja stvorenja, znači od početka od prvog čovjeka Adma ala Islama i do prije poslanika Mohameda sallallahu alaihi wasallam, da li je bilo namaza sa seđdom kao što je to danas kod nas muslimana. Pa bujimo. U svakom vremenu, dakle, u, kod svakog poslanika postoje namaz i postoje stežda. Svaki poslanik imao svoj šarijet i se temelju sa vjerske strane na akiri, to jeste na tevhidu. I svakom poslaniku je bilo, dakle, naređeno da se klanja Allah te barke od tala. Kao što se, dakle, govori i u ajitima o Isi, ali isma tu selama jahi, kaže u omirtu, u omirtu, u omirtu, u omirtu, i naredio mi je namaz, sve dok sam u omirtu, u omirtu, u zekijati madumtu, haja, i naredio mi je namaz i zekijat, sve dok sam živ. Tako da, dakle, od vremena od Adem ali sallatu wasalam sve do Muhammeda sallallahu alaihi sallam namaz je postojao isto kao što Musa alaihi sallatu wasalam kaže Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem vrat se mom narodu kaj je naređen pa nije mogao što znači da je bilo naređeno je vrijeme i to upravo u suštini onako kao što će Isa alaihi sallatu wasalam kako svojstvo kao što će Isa alaihi sallatu wasalam doći pre dan i klanjaće za imama Mehdi odnosno klanjaće za imama muslimana e, namaz jer je njemu namaz poznat ali će iman biti od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ummeta zato što Isa alejhi ve kaže tele hade umme i čast ili počast prema ome ummetu što znači da je namaz postojao i da svi poslanici znali i da se narađivali svojim narodima isto kao što je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama naredio Allah najbolje zna e, treće pitanje i ovo je zadnje koje je stiglo i mislim s obzirom na termin koji je brat dao da ovo treba i biti zadnje inšala brate, kaže, jedan brat pita, Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, da li su svi muhadisi složni oko ocjenje hadisa da je vjerodostajan u kojem nam Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da plaćemo čitajući Kur'an, a ukoliko ne možemo da se pretvaramo, da plaćemo i ukoliko nije problem da nam kažete tefsir ovog hadisa. Da vas Allah nagradi svakim dobrom meni nije poznato, dakle, meni nije poznato, teško je za jedan hadis reći da postoji slaganje među lemom, uh, eh, onaj, među hadisima, da je taj hadis vjerodošten, to je meni teško reći, ja ne znam, Allah najbolje zna, to treba provjeriti po samim, dakle, samim senedima, odnosno, stavama mu hadisa, a ja lično ne znam iz ove pozicije, u trenutku ne mogu odgovoriti. da te Allah nagradi, brate Harmine, svakim hajrom i na Dunjalku na Hiretu. Draga braće i cijene sestre, bilo je ovo druženje sa našim bratom, profesorom Harminom Sujićem, koji nam je prvo se obratio sa predavanjem na temu jeli, e, tre, tre, tre, trećeg hadisa iz, iz e, bitke hadisa i tumačenja koja pa se zove zbirka znanosti i mudrosti od Ibn Ređaba Alhamdalija i molim Allah s.w.t. da i naš brat Harmin, a i mi zajedno sa njim to nađemo na vagi naših dobrih dijela onda kada nam to bude naj